الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnər. Hörmətli müsəlmanlar, əvvəlcə özümə, Sonra isə sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsihət edirəm. Uca Rabbimiz bizi dünya və axirət bəlalarından qorusun. Bildiyimiz və bilmədiyimiz Peyğəmbərimiz s.ə.v-in Rəbbimizə sığındığı bütün şərlərdən Rəbbimizə sığınaraq Peyğəmbər s.ə.v-in Rəbbimizdən istədiyi bütün xeyirləri biz də Rəbbimizdən istəyirik. Hörmətli müsəlmanlar, biz sizinlə günahların qəbir aləmindəki bərzaqdakı cəzaları haqqında söhbət edəcək inşallah. Münafiq, e, yəni ikiyüzlü, qəlbində nifaq olan, ayrılıq olan, Allah subhanətələ bizi belə hallardan qorusun. Kafir və Allahın əmr və qadağanlarından xəbərsiz olanların cezası. Anas, Allah ona razı olsun buyurur ki Peygamber sallam belə buyurdu. Münafik ve kafirə geldiğinde onlara belə deyiləcək. Bu adam, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne deyirdin? O deyəcək bilmirəm. İnsanlar nə deyirdisə, mən de onu deyirdim. ona deyiləcək, nə öyrənmisən, nə öyrənmisən, nə də bilən birinə tabi olmusan deyiləcək. Yəni, ona deyiləcək ki, nə öyrəndin, nə tanıdın, nə də bilən və tanıyan birinə tabi oldun. Sonra da ona dəmir bir e, e çəkic mi deyək, ya nəymi deyək, dəmir bir toppuzla mı deyək, e, vurulacaq. O, e, elə bir ə, qışqıracaq ki, Allah qorusun, onu insanlardan və cinlərdən başqa yaxınında olan hər şey eşidəcək. Bu hədisə Buxari cənaizdə rivayət etmişdir. Müslüm cənnət fəslini rivayət etmişdir və Əhməd rivayət etmişdir. İbn Həzər bu hədisin şərhində bu, belə buyurur. Hədisdəki insanlar Nə deyirdisə, mən də onu deyirdim. İfadəsi Əsmanın Allah narazı olsun rəvayətində insanların nə isə dediyini eşitdim, mən də eynisini dedim. Yəni, insanlar nə deyirdilərsə, mən də eyni ilə onların dediyi kimi deyirdim. Deyə keçir. Və rəvayətlərin hamısı, çoxsu, yəni, çoxsu, yəni, əksəriyyəti bu şəkildədir. Yenə, nə öyrənmisən, nə öyrənmisən, nə bilmisən, nə də öyrənən birinə, bilən birinə tabi olmusan. İfadəsi də rəvayətlərin çoxunda bu şəkildə gəlmişdir. Sələbi buyurur ki, hədisdə keçən dələytən sözünün əsli dəlavətdədir. Yəni, nə bir şey anlamısan, qavramısan, dərk eləmisən, nə də ki, Quran oxumusan deməkdir. Digər bir mənası da nə bir şey öyrənmisən, nə də bilən birinə tabe olmusan şəklindədir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin təlata yerinə tələyətə deməsi isə onu bir əvvəlki e, tələyətə sözünə uyğun düşürmək üçündür. Yanındakılar ifadəsi, yəni ona bir e, vurulur o suala cavab verməyəndə və onun səsini insanlardan və cinlərdən başqa yanında olan bütün varlıqlar eşidir. O yanındakilərdən məqsəd Əl-Mühəlləb buyurur ki, onun əzabında hazır olan mələklərdir. Deməli, yəni yanındakilər, yəni onun əzabında hazır olan mələklər qəsd olunur. Ancaq bu ifadəni sadəcə mələklərə aid etməyi, deməli, e, meydana gətirən elə bir vəziyyət yoxdur. Yəni, burada söhbət təkcə mələklərdən getmir. Bundan başqa heyvanların da bu səsi eşitdiyilir və digər hədislərlə də sabitdir. Və ən düzün bilən Allahdır. Münafiqlərin cəzalarından bəhs etdiyi. Bir də e, qəbirdə, qəbir əzabında zina edənlərin cəzası nə olacaq? O, o barədə bir neçə kəlmə deyək. E, Allah qorusun, Allah subhantala bütün zina qapılarını, günah qapılarını, fuhuş qapılarını bizə bağlasın bizə e, salih əməllərin qapılarını açsın, rahatlıq qapılarını açsın, bol nemət ruzu qapılarını açsın və cənnət qapılarını açsın. Amin. İbnül Qayyum Əl-Cevziyə buyurur ki, bil ki, səza işlənən günahın bənzəridir. Yəni, e, sənin işlətdiyin günahın mislindədir sənə verilən cəza. Harama bağlı olan bir qəlb ə, harama bağlı olan bir qəlb də haramı tərk etməyə hər niyyət etdikdə yenə də harama dönər. Ə, onu tərk edə bilməz. Yəni bu səbəblə də onun qəbirdəki və axirətdəki cəzası eyni şəkildə olacaqdır. Buxarədə keçir Səmura ibn Cündəb Allah ondan razı olsun. Ə, rəvayət edir bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu belə buyurmuşdur. Bu gecə yuxuda, yuxumda iki adam mənim yanıma gəldi və məni apardılar. Mən də onlarla bərabər getdim və bir də baxdım ki, e, təndirə bənzəyən təndirə bənzər bir şəkildə düzəldilmiş, üstü dar, üstü dar, üst tərəfi dar, altı geniş bir evin yanındayam. Alt tərəfində atəş yandırılmış və içəridə də ə, e, deməli çoxlu çılpaq lüt, kişi və qadınlar var. Alt tərəfdən atəş od alovlandırıldıqda yuxarı doğru çıxırlar. Hardasa sanki o təndirdən çölə çıxacaq kimi olurlar və odun alovları azaldıqda yenidən təndirin dibinə geri qayıdırlar. Sonra mən dedim bunlar kimdir? Yanımdakı mənə aparanlar adamlardan biri dedi ki, onlar zina edənlərdir. Allah qorusun. Buxari cənaizdə bu əzabın onların dünyada ikən qəlblərinin içində olduğu vəziyyətə nə qədər də uyğun olduğunu bir düşün. Çünki onlar zinanı tərk edib tövbə etməyə, şəhvət dəndirindən tövbənin genişliyinə çıxmağa hər niyyət etdikdə təzədən yenə də həmin vəziyyətlərinə qayıdırdılar və tam çıxmaq istəyərkən yenə də zin zinaya geri dönürdülər. Və ona görə Rabdatul Muhabbin də gəlir və bu eyni cəza onlara, yəni axirətdə cəzalandırılacaq, cəza, eyni cəza ilə cəzalandırılacaqlar, Allah qorusun. Və həmçinin bu şəxslər günahları ən aşağılıq orqanları ilə işlədikləri üçün od, alov da onları ən alt tərəfdən gəlir. Necə ki, dünyadakən şəhvət odu, şəhvət atəşi ara sıra alovlanır və bəzən də günahı tərk edirdilərsə də, atəş, od alovları da onların üzərinə, yəni arada bir ara-ara gedir. Yəni, onlar günahı tərk edib tövbə etmək istədiklərində, necə ki, əzimləri qırılır, tövbəyə niyyətlənmirlər, tövbəyə meyl etmirdilər. Təzədən yenə harama, günaha, şəhvətə, e, zinaya dönürdülər. Şəhvətləri özlərinə ağır gəlirdi və günaha ikinci dəfə, üçüncü dəfə, dördüncü dəfə belə-belə yəni dönürdülər. Eyni şəkildə bərzaq aləmindəki təndirdən də hər çıxmaq istəyəndə yenə də təzədən oraya geri qaytarılacaqlar və od, alov, atəş onları yandıracaq. Ya Rabbi, sən bizi qoru. Əgər onlar günahlarına tövbə etsəydilər, və Allaha yönəlsəydilər, o təndirdən çıxardılar ya da oraya heç girməzdilər. Çünki Allah subhanahu taala yəni öz təmiz qulları olaraq e, xüsusiləndirdiyi, e, seçdiyi kimsələr haqqında buyurur ki, o kəslər ki, Allahla bərabər tutduqları başqa bir e, ilaha, tanrıya e, yalvarmazlar. Allahın haram etdiyi cana. Haqsız yerə qıymazlar və zina etməzlər. Bunları edən günahının cəzasını tapar. Qiyamət günü əzabı qat-qat artırlar və o əzabda alçaldılmış olaraq daimi qalar. Ancaq tövbə və iman edib, yaxşı da, ə, e, davranışda olanlar, salih əməllər edənlər isə istisnadır. Allah onların pisliklərini yaxşılıqlara çevirər. Allah subhanətə çox bağışlayandır, çox geniş mərhəmət sahibidir. Furqan 68-70-ci ayələr Allah subhanət Allahın qulları e, böyük günahları işləməz və onlardan heç birinə e, deməli bulaşmazlar. Amma hər kim bunlardan birinə bulaşarsa, sonra tövbə edərsə, Allaha yönələrsə və Allahın doğru yolunda yeriyərsə, o da Allahın qulları zümrəsinə daxil olar, Allahın bağışladığı kəslərdən olar, Allahın rəhmətli, mərhəmət etdiyi kəslərdən olar və Allah da onun pisliklərini yaxşılıqlara çevirər və onun öz pislikləri yaxşılıqlara çevirilər. Allah subhanahu taala bizim günahlarımızı, xətalarımızı, səhvlərimizi bağışlasın və bizi də e, Allaha tövbə edən, Allahın dinində sabit olan qullarından etsin. Amin. Sonra növbəti qəbr əzabı çəkən insanlar cümləsi söz gəzdirənlər, e, bir də e, ayaq yolunda yaxşı təmizlənməyənlər və təmizlənərkən diqqət etməyənlərin qəbirdə də cəzaları vardır. Allah qorusun. İbn Abbas buyurur ki, Allah ondan razı olsun. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə də e, Məkkə bağlarından birinin yanından keçərkən e, buyurur ki, Peyğəmbər sallam ya Mədinə və yaxud da Məkkə e, bağlarından birinin yanından keçərkən qəbirlərində əzab görən iki şəxsin səslərini eşitdi. Və bunun eşitdikdə bizə belə buyurdu. Bu ikisi özlərinə görə böyük olmayan bir günahdan ötürü əzab görürlər. Bəli, əslində günahları böyükdür. Biri söz gəzdirərdi, digəri isə e, idrarından çəkinməzdi və e, ayaq yolunda yaxşı təmizlənməzdi. Buxarı budu, Cənaiz Nəsai. İbn Həcər buyurur ki, bu hədisdə keçən bu iki adam özlərinə görə böyük olmayan bir günahdan ötürü əzab çəkirlər. Bəli, ifadəsi, yəni onlar böyük günahdır. Yəni söz gəzdirmək və ayaq yolunda yaxşı təmizlənməmək böyük günahlardır. Halbuki yəni bu iki insana görə, yəni bunlar heç nədir. Yəni ə, hə, bu günahlar sanki böyük kimi görsənmir bəzi insanların anlayışına görə və bu günahlara səhlənkar yanaşırlar və onları elə belə hesab edirlər. Ancaq Peyğəmbər sələm o qəbrin yanında dayanır və buyurur ki, yəni bu ikisi onlara görə, yəni yüngül hesab etdikləri, lakin böyük olan iki dənə günah etdiklərinə görə qəbirdə hesab çəkirlər. Biri söz gəzdirmək, digəri də ayaq yolunda təmizlənməməkdir. Necə ki, Buxarının ədəb bölümündə keçən və Abd əl-Hümeyd yolu ilə gələn bir başqa hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu açıq bir şəkildə ifadə etmiş və belə demişdir. Özlərinə görə böyük olmayan, yəni öz anlayışlarına görə, yəni özlərincə ə, e, onlara belə gəlir ki, böyük olmayan bir günahdan ötürü ə, e, hər ikisi əzab çəkirlər, amma onlar böyük günahdır. İbn Battal Əməşin rəvayətindən yola çıxaraq əzabın sadəcə böyük günahlara xas olmadığını əksinə kiçik günahlardan ötürü də ola biləcəyini demiş və belə buyurmuşdur. Çünki e, sidikdən, e, idrardan e, deməli, e, sidikdən, idrardan çəkinmə barəsində bu hadisədən əvvəl hər hansısa bir təhdid bildirilməmişdir. Sonra da hədisdəki e, o əlavə rəvayəti də gətir, gətirmişdir. Yəni eyni ifadə haqqında özlərincə böyük sayılmırdı. Yəni özlərinə görə bu günahlar böyük sayılmırdı ya da ki orada olanlar böyük görmürdülər o günahı. Amma onlar Allah qatında böyük günahlardır. Yəni bunlardan da biri yəni söz gəzdirmək və ə, hə, ayaq yolunda təmizlənməməkdir. Mənasına gələ bəzəkdə deyilmişdir. E, və eyni şəkildə bu ayətdə olduğu kimi ki, buyurur ki, Allah Subhanahu buyurur: bunun əhəmiyyətsiz olduğunu sanırsınız. Yəni adi bir şey olduğuna, kiçik bir şey olduğunu sanırsınız. Halbuki bu Allah qatında çox böyük bir günahdır. Yəni Nur 15-ci ayə. Çünki Həzrət Ayşə radiyallahu anhaya atılan böhtanı ağızlarına, dillərinə gəzdirənlər, yəni bunu adi e, elə belə hesab edirdilər. Lakin Allah subhanətələ ayə nazil etdi ki, yəni bu böyük günahdır. Allah qorusun. Allah subhanət hala bizim bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün günahlarımıza bağışlasın. Amin. Yəni, eyni ifadənin çəkinilməsi böyük, e, çətin bir şey deyildir. Mənasında olduğu da deyilmişdir. Yəni, o günahlardan çəkinmək o ikisinə heç də çətin gəlməzdir. Yəni, bu mənada gəlir. Yəni, istəsəydilər, onlar e, o günahlardan çəkinə bilərdilər. Bəğavi və başqa alimlər bu fikri də, yəni bu fikirdədirlər e, ki, yəni, bu o deməkdir ki, yəni onlar ə, e, istəsələr, yəni o cür böyük günah, yəni kiçik günahlardan belə deyək və yaxud da böyük fərqi yoxdur. Yəni o iki günahlar günahdan özlərini qoruyardılar. Yenə normal halda böyük günah deyildir, ancaq davamlı etməklə böyük günaha dönmək olduğu da deyilmişdir. Hədisin gəlişindən də belə anlaşılır. Çünki Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, hər ikisi üçün də günahı davamlı etdiklərini göstərən bir ifadə vardır. Yəni, demişdir ki, yəni hər ikisi yəni, günahında davam edirdilər. Yəni, etdikləri o günahda davam edirdilər. Çünki kan, kana hərfindən sonra zaman e, formasında bir feil istifadə olmuşdur. <clears throat> İbn Həcər Əl-Əsqalani Allah ona rəhmət etsin daha sonra belə buyurur. Ümumiyyətlə bu hədis yəni qəbirdə o iki nəfərin ə, e, əzab çəkməsi hədisi ə, e, qəbir əzabı barəsində yəni idrarın ə, e, xüsusi bir yeri olduğunu göstərir. Necə ki İbn Hüzeymənin səhih qeyd etdiyi Əbu Hüreyrədən rivayet etdiyi bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur: qəbər əzabının çoxu idrardan meydana gəlir. Yəni, e, ayaq yolunda yaxşı təmizlənməməkdən e, meydana gəlir. Sıramaqdan və s. Yəni, özünü çox qorumalısan. E, İbn Macə, Taharət, Əhməd, Hakim, Taharət bölümlərini rəvayət etmişlər. Yəni, qəbr əzabının çoxu idrardan çəkinməmək səbəbi ilə meydana gəlir. Sonra, Peyğəmbər sallallahu dedi, yəni bunlar söz gəzdirərdilər ifadəsi haqqında isə yəni İbn Dəqiq əl-İd buyurur ki, yəni söz gəzdirmək insanların danışmaları bir-birlərinə çatdırmaqdır. Yəni e, danışılan bir sözü e, sən başqasına çatdırırsan. Yəni burada qəsd edilən isə zərər vermək məqsədi ilə ediləndir. Yəni çünki xeyir bir şeyi çatdırmaq vacibdir həmçinin sənə deyilən sözü də çatdırmalısan. Lakin burada məqsəd, yəni şər ə, və insanlar arasını vurmaq və s. kimi məqsədlərlə yəni söz çatdırmaqdır. Çünki bu ə, faydadan ötürü də ya da bir zərər dəf etmək üçün edilən söz daşıma qadağan deyildir. Yəni istənilən əslində istənilən bir şeydir. Fəthul Baridən qısallaraq ə, gətirilmişdir izahı. Sonra qəbir əzabına səbəb olan günahlardan biri də e, ətrafa yalan xəbərləri yaymaqdır. Samara ibn Zündüb, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallam buyurdu ki, e, gedirdik, e, gedirdik, deyir ki, yəni bu mələklərlə qəst olunur. E, sonra beli üstə yatmış bir adamın yanına çatdıq. Baş tərəfində e, əlində dəmir çəngəl olan başqa bir nəfər dayanmışdı. Bu adam yatan adamın bir tərəfinə keçib əlindəki çəngəllə ovurdunu, burnunu və gözünü ə, e, çənəsinə qədər yarır. Sonra o biri tərəfinə keçib ə, e, orasını da eyni şəkildə parçalayırdı. Bir tərəfini yarana qədər başqa tərəfi sağalardı. Və bu adam eyni şəkildə belə davam edirdi, ona əzab verməyə. Hədisin davamında isə belə buyurulur, yanına çatdıqda, öh, yəni, o vurdu, burnu və gözləri dəmir çəngəllə yaralanan adam evindən çıxıb ətrafa yalanlar yayan adamdır. Yəni, evindən çıxıb, ə, hə, cəmiyyətə, çölə, bayra, ətrafa gördüklərini yalan xəbərlərə yayan adamdır. Digər bir rəvayətdə isə bu əzab ona qiyamətə qədər ediləcəkdir deyə keçir. Buxari Bu da onun bəzatdakı əzablardan biri olduğunu göstərməkdədir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, peyğəmbərlərin hamısının yuxuları nədir? Vəhidir ümumiyyətlə İbn Arabi buyurur ki, yalançının ovurdunun yarılması cəzanın günahın işləndiyi yerə edilməsi üçündür. Axirətdəki cəzalar da dünyadakilərin əksinə bu şəkildə olacaqdır. Allah qorusun bizləri. Bəlkə də bu əzaba insanlar içərisində ən layiq olanlar müxtəlif media orqanlarına sahib olan güclü qələm sahibləridir. Çünki onlar öz yalanlarını insanlar arasında yayır və onları aldadırlar. Yenə səsli və e, görüntülü e, deməli e, yayın orqanları və yalan danışmalara mümkün görülməyən, amma insanların ən yalançılarından olan bəzi yüksək mövqe sahibi insanlar da bu kəslərə daxildir. Çünki onlar yalanlarını yayacaq imkanlara sahibdirlər. Ən böyük əzab ə, e, əvvəldəki ən yaxın əzabın bir parçası olan bu əzabdan ötürü müjdələr olsun onlara. Allah subhanahu taala həm dünyada, həm də axirətdə bizə afiyyət verməsini istəyirik və bütün günahlarımıza, xətalarımıza, səhvlərimizə görə uca Rəbbimizdən kömək istəyirik, bizi bağışlasın. Və günahlarımıza görə yəni Rəbbimizə tövbə edirik. Allah subhanahu taaladan hər iki dünya saadətini, hər iki dünya xoşbəxtçiliyini istərik. Yəni inşallah ki e, məncə bura qədər bəsdir yorucu olmaması üçün. E, çünki e, başqa məsələlər qalsın gələn dərslərə inşallah Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Amin. Subhanak Allahumma və hamdik. أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته